Awit, Kabanata 20 Pakinggan ka sana ni Yahweh kapag ikay nagdurusa, at ang Diyos ni Jacob, ingatan ka sana. Mula sa templo, ikaw sana'y kanyang tulungan, at mula sa Zion, ikaw ay kanyang alalayan. Ang handog mo nawa ay kanyang tanggapin, at pahalagahan niya ang lahat ng iyong haing susunugin. Naway ipagkaloob niya ang iyong hangarin at sa iyong mga plano, ikay pagtagumpayin. Sa pagtatagumpay mo, kami ay magbubunyi, magpupuri sa Diyos sa aming pagdiriwang. Ibigay nawa ni Yahweh ang lahat mong kahilingan. Ngayon ko nalalaman na si Yahweh ang nagbigay. Sa pinili niyang hari ng kanyang tagumpay. Siya'y tinutugon niya mula sa kalangitan, mga dakilang tagumpay, kanyang makakamtan. Mayroong umaasa sa karwahing pandigma at mayroon ding sa kabayo nagtitiwala. Ngunit sa kapangyarihan ni Yahweh na aming Diyos, nananalig kami at umaasang lubos. Sila'y manghihina at tuluyang babagsak, ngunit tayo'y tatayo at mananatiling matatag. O Yahweh, ang hari iyong pagtagumpayin, ang aming panawagan ay iyong sagutin.